Čia pasijėtėjo fariziejų ir sadukiejų jo mėginti. Jie prašė parodyti jiems ženklą iš dangaus. Jis atsakė, atėjus vakarų jūs sakote, bus giedra, nes dangus raudonas. Ir rytmetį šiandien bus lietaus, nes rausta apniukęs dangus. Taigi jūs mokate aiškinti dangaus veidą, o laiko ženklų ne. Pikta ir neištikima giminė reikalauja ženklo, tačiau jai nebus duota kitokio ženklo, kaip tik Jonos ženklas. Ir palikęs juos, nuėjo šalin. Keldamiesi kita pusė ežero, mokiniai buvo užmiršę pasiimti duonos. Jėzus jiems tarė, žiūrėkite, saugokite svariziejų ir sadukiejų raugo. O jie svarstė, tai todėl, kad nepasiėmėme duonos. Tai išgirdęs Jėzus tarė, mažatikiai, kam tarėtės neturi duonos? Argi dar neįgyjote išmonės? Ar neprisimenate penkių duonos kepaliukų penkiems tūkstančiams vyrų ir kiek pintinių pririnkote likučių? Arba septynių duonos kepaliukų keturiems tūkstančiams ir kiek krepšių pririnkote likučių? Tad kaip nesusivokėte, jog kalbėjau jums ne apie duoną? Fariziejų ir sadukiejų raugo saugokitės Tuomet jie suprato, kad jis buvo liepęs saugotis ne duonos raugo, bet fariziejų ir sadukėjų mokslą. Atėjęs į Pilypo Cezarėjos apylinkės, Jėzus paklausė mokinius, kuo žmonės laiko žmogaus sūnų. Jie atsakė, vieni jo nukrikštytojų, kiti Elijų, kiti Jeremijų ar dar kuriuo iš pranašų. Jis vėl paklausė, o kuo jūs mane laikote? Tada Simonas Petras atsakė, tu esi mesijas, gyvojo Dievo sūnus. Jėzus jam tarė, palaimintas tu Simonai Jonos sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tai tau apreiškė, bet mano tėvas, kuris yra danguje. Ir aš tau sakau, tu esi Petras uola, Ant tos uolos aš pastatysiu savo bažnyčią ir pragaro vartai jos nenugalės. Tau duosiu dangaus karalystės raktus. Ką tu suriši žemėje, bus surišta ir danguje. Ir ką atriši žemėje, bus atrišta ir danguje. Tuomet jis griežtai įsakė savo mokiniams niekam neskelbti, kad jis yra mesijas. Nuo to meto Jėzus pradėjo aiškinti savo mokiniams turys eiti į Jeruzalę ir daug iškentėti nuo seniūnų, aukštųjų kunigų ir rašto aiškintojų, būti nužudytas ir trečią dieną prisikelti. Tada Petras pasivadinęs jį į šalį ėmė drausti. Nieku gyvų viešpatie, tau neturi taip atsitikti. O jis atsisukęs subarė Petrą. Eik šalin šetone. Tu man papiktinimas nes mastai ne Dievo, o žmonių mintimis. Tuomet Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Jei kas nori eiti paskui mane, te įsižada pat savęs, te pasiima savo kryžių ir teseka manimi. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras. O kas pražudo gyvybę dėl manęs, tas ją atras. Kokiegi žmogui nauda, jeigu jis laimėtų visą pasaulį, o pakenktų savo gyvybei? Arba kuo žmogus galėtų įsipirkti savo gyvybę? Juk žmogaus sūnus ateis savo tėvo šlovėje su savo angelais ir tuomet jis atlygins kiekvienam pagal jo darbus. Iš tiesų sakau jums, kai kurie iš čia stovinčių neragaus mirties, kol pamatys žmogaus sūnų ateinantį su savo karalyste